Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. De DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Encara da, encara da, encara da, encara da. Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede. Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique desce. Bota a palma da mão no chão e pina pro Pitinho e desce. Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique desce. Bota a palma da mão no chão e pina pro Pitinho e desce quatro de quatro com esse rabetão. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão. Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique desce. Bota a palma da mão no chão, empina pro Kitinho desce. Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique desce chão e pina pro beat. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. De DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede. Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique desce. Bota a palma da mão no chão e pina pro Quintinho desce. Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique desce. Bota a palma da mão no chão e pina pro desce quatro, de quatro com esse rabetão. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão. Bota a palma da mão no chão, pina pro Henrique desce. Bota a palma da mão no chão, pina pro Kitinho desce. Bota a palma da mão no chão, pina pro Henrique Be my my booty. That's